Gure esku herri dinamika kamar urte bete ditu. Amarkada baten ostean herri dinamika honen aurkezpenaren lekuko izan zen fiko bara itzoliko dira. Apirikianen hogeita bian naziarteko konferentzia bat antolatu dute. Itzordu honetara Irlanda, Eskozia, Katalunia, Galizia eta Euskal Herriko Islariak parte hartuko dute. Josu Etxaburu gure eskuko bozera maia. Prinzipioz bai hori da e, egia da amar urte dala fiko bara etorri ginana gure eskuren aurkezpena egitera, eta e, proposamen politikoa planteatu izan dugunean, e, gainera izten moduan jarri diogu, amar urte baino ez jakin badakigulako burujabetza prozesuak ba, luzeak izaten dirala eta eta alduntze prozesuak ere ba, bere denpora e, eh, behar izaten dutela, beraz, hortan gaude bai. Bai, nik uste eta gure ustez behintzat egiten dugun irakurketa da e, burujabetza prozesuak eh, han eta hemen gako desberdinak izaten dituztela. Eta gure nahi nagusiena da ikastea. Ikastea gainontzeko burujabetza prozesuak nola garatu diren, nola garatzen ari diren, zer nolako kostopoak aurkitzen ari diren, eta hortik guk uste dugu gainera e, norbaitek, bai, e, erriren batek, aurrera egiten duenean burujabetza prozesuan guztiontzako mesede egiten duela. Beraz, horregatik gure buru ere itxasargian jartzen dugu e, Europako olatu subiranistako kide e, aitortzen dugu gure burua. Hmm. Nik hori izango nuke, gure helburua ez dela inoren eh, burujabetza prozesua kopiatzea, eta bai ostera guztietatik ikasi guk geure bidea egiten jarraitu dezagun. Hmm, Konferentzia honekin batera gure eskuk azaroaz geroztik abian duen itxasargia estabida herritarraren ondorioak aurkeztuko ditu. Eta tartean, eh, mai inguru baten eta bestearen artean eh, egingo duguna da itxasargiak eh, azarotik abian jarri dugun prozesu honek zer eman duen mhm. eta e, guk plasaratu gendun e, proposamen politikori hobestua eta ekarpenekin eta ez aberas testua horren berri emango dugu eta hori izango da pixka bat guretzat baita be e, eh, bueno, mugarri garrantzitsu bat hamar urte geroago berriro gure esku esatera datorrelako Euskal Herriari e, bueno, gure eskuk zer nolako lanildoak, zen orabide eta eh, baseren atzetik e, dabilen, ez da? Eta, mm. eta azken batean egia da jaio ginala ez bakarrik erabakitzeko eskubide atzeko eta bai ostera gauzatzeko. Beraz, gauzatze bide hori, ba, nola irudikatzen dugun, nik uste hori gure eskuk ere zor diola Euskal Gizarteari. Apirilanen hogeita bian, irungo fikoban, ego eguardiko amabitan adirazpen politiko bat egingo dute. Horrekin batera bi solazaldi edo mainguru egongo dira. Goizeko amarretan lorralde gatazken konponbidea Europako eremuan eta amabiterdietan herritarrun aktibazioa Europako olatu zuberen berrian.